ja koliko se sjećam zadnji hadis zadnji hadis koji smo radili bio je hadis vezan za dobrovoljni post a to je u stvari e, koji je e, hadis koji govori o najdražim e, najdražim postu koji je najdraži post Allahu Đelešanuhu kako došlo u hadisu čini da smo radili zadnji hadis 192 od Abdullah ibn Amra ibn Asa znači u, u, u kitabu u knjizi o postu poglavlje dobrovoljnog posta koji je zadnji koji, koji po redu? Ovo je 207. 207. Ja, Kod nas, kod nas. Samo na, koji hadis, rese, od Ebu Hureyri. Dobro, samo sad ćemo naći taj hadis. 207. Pa maša, dobro smo. Šta? 197. 197. Dobro, znači zavisi od ovaj, knjigi i e, zabrana posta petkom, to smo radili, tako taj hadis. Od Ebu Hurire, la... E, Pogođenog roba i... Nema, Ebu Aha, to zadnji, jel? Dote smo došli. E, eh, odlično, odlično. Znači, u stvari riječ je o ovom hadisu, je riječ o zabrani posta dva, dana dva bajrama, je tako? Je tako? Dobro. Glavno da posjetim, znači, knjiga Undetul Ahkam, Abdulganija al knjiga govori o osnovna knjiga, znači osnovni e, tekst su hadisi mutefekun alihi koji govori o propisima, fikskim propisima otprilike negdje, negdje 430 hadisa ima, e, iz svih oblasti fika, e, to znači najvjerodostojniji hadisi koji postoji e, vezani za ove teme. I radimo, radimo znači po komentaru, te, po knjizi Tejsirul Alam od Abdullaha Besama. Zašto radi po toj knjizi? Ima i drugi komentara koji su bolji i kvalitetni. Radim po ovoj knjizi iz razloga što ona jednostavna jednostavan pristup, jednostavno pojašnjenje e, zaključaka i ono što se ne razumije iz hadisa. Zbog toga idemo, a u ovoj fazi traženja znanja, vi znate, mi smo dosta ponavljali nekoliko puta, osoba kada traži šarijesko znanje, e, treba da traži šarijesko znanje postepeno, da ide od jednostavnijih, manjih stvari ka težim, komplikovanijim, kao što se prenosi Abdullah ibn Uh, učenjaci, el ulemao jun, učenjaci, odgajači koji odgajaju ljude u vjeri, su oni koji uče ljude min sigaril ilmi kable kibariha, kao što kaže on. Uče ljude, znači, uh, manjem, jednostavnijem znanju prije težim, komplikovanijem Jer, jer ljudska priroda je takva E, ne, ako bi netko rekao, pa što mi odmah ne idemo u Buhariju, odmah komentarišemo Buhariju, to je najvjerojatnija knjiga, hadijska knjiga nakon Korana i izučavamo to i tu što pokupiš, to je to, jel? Znači, to je totalna greška i to nije ispravno. To nije ispravno takav pristup, nego se mora i uglavnom ono što je kroz historiju dan danas, jel, što uvriježa kod učenjaka, a to je da su radili jednostavnije knjige iz svih oblasti znanja, da bi postepeno se prelazili u treže, komplikovanije knjige gdje ima određene razilazenja, više mišlja, više šarijskih tekstova i na tome, znači kad se udare temelji u traženju šarijskog znanja, onda se može izgrađivati ono iznad gore. A bez temelja se osoba pogubi, izgubi, u stvari napusti ovaj put. Dobro. E, znači, hadis po redu dođe 197. An Ebi ubeid Mevla ibn Ezher واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه Kaže od Ebu Ubejda a, se prenosi, a, navodi ovdje njegovo ime da je Sad ibn Ubejd, kaže prisustvovao sam e, sa, prisustvovao sam Bajramu sa Omerom ibn Hatabom, ra, ra, Molim? Da. Radili smo ga. ja sam razumio da njega nismo radili. A jesmo, ja. Dobro, Znači, sad uđe 198. Znači, zadnji što smo radili 197. Dobro. A ne bi se na Hudri radi Allahu anhu kale neha Rasulullah sam sallam an saumi i umein. Od Ebu hudri, Hudrija se prenosi da je da je rekao, zabranio je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam post dva dana. En, nah, en nahri wal fitr. Kaže, zabranio je post nahra u alfitra A to u stvari post e, Bajrama e, kurbanskog i Bajrama ramazanskog. Fitr, znači kad se iftari, a nahra kad se kolje, to su riječi dvije arapske jedno znači, znači e, Bajram, e, Bajram Kurbanski, Bajram Ramazanski, wa'an ishtimal sama, kaže zabranio, kaže ishtimal sama, pojasni taj termin šta to znači, jedna, jedna vrsta način ob, e, oblačenja. Wa'an jahtebi ređulu fi saubin kaže i da se e, osoba da jedan poseban način e, e, na sebe obuče odjeću, pojasnit ćemo koja je to vrsta Ihtibašta znači, wa ani salati bade subhi wal asri. I zabranio je, kaže, namaz nakon sabaha i ikindije. Ovdje se misli na dobrovoljne namaza, pojasnit ćemo to inšala. Kaže, bilježi ga muslim u, u, u ovom obliku, a kaže, bilježi ga Buhari E, gdje se spominje samo post, fakat post, gdje se navodi samo post, a ne ove ostale stvari. E, što se tiče ovdje ovog termina što je došao ihtiba, da se čovjek na, na, znači oblači odjeću na način ihtiba, Kaže ovdje, znači ovdje ima, ima određeno razilaženje poimanje toga na što se misli, na koju vrstu oblačenja da je zabranio. Kaže, njakide ređulan ala iljetejhi, wa jensubu saqajhi, wa yudiru alihima thauban vahiden. E, jako da ređu, kaže la iljetejhi, da osoba sjedne, da sjedne na, na svoju stražnicu. Kaže, jensubu saqajhi i kaže, kaže i da, i da podigne i da podigne, kaže, svoje noge, znači, odnosno da sjedne stražnicom na tlo, a pored toga da digne noge i da digne noge pored, sobe, pored sebe. Kaže, vojodiru alihima theuben vahiden. I kaže da onda na sebe obuče jednu, jednu odjeću, znači jedan ogrtač. Tako je pojašnjeno, tako učinjaci pojašnjeno. Uglavnom, ovo je, ovo e, znači, e, jedan poseban način. Pojasnit će poslije autor zašto, je to došla zabrana takvog načina sjedinja i oblačenja, e, ogrtanja sa odjećom. A ovdje što je došlo prije toga, ištimao sam ma, ovdje se misli kaže da en je jeruder ređulu kisa min qibeli tihi. kaže da osoba kaže sa svoje desne strane E, e, uzme ogrtač, pošto su prije, prije ljudi, znači nisu svi imali odjeću, nisu nosili odjeću kao što danas imamo, pantalone, košulje i tako dalje, nego su imali određene ogrtače. Imali su donju odjeću, imali su gornju odjeću. Dan danas u nekim mjestima se takva odjeća nosi. Znači, dosi se donja odjeća gdje se samo ogrne oko struka, gornja se e, prebaci preko ramena. U nekim državama, nekim mjestima dan danas tako ljudi nose odjeću. <clears throat> da li imaju nešto od unutrašnje vješe ili nemaju, to je sad, jel, to zavisi od, često se vraća na, znači, na kulturu određenih zajednica e, i sredina. Kaže ovdje, znači, ova vrsta oblačenja, da osoba, znači, uzme, e, e, uzme znači, odjeću, da je sa svoje desne strane prebaci, sa svoje desne strane prebaci na lijevu stranu ka, odnosno ka na, rame, na rame lijevo da prebaci. Jedan dio, znači, jedan dio e, ogrtača prebaci na lijevu stranu. Kaže, suma je ruduhu sanijed min halfi. Zatim kaže, e, zatim kaže sa druge strane, ali jedih ili umna, kaže uzme taj ogrtač i prebaci ga na svoju desnu stranu. Vala atjeka ime na desnu stranu. Znači, uzme e, ogrtač e, sa desne, sa desne strane prebaci na lijevo, pa taj isti ogrtač uzme ga znači, iza leđa i ponovo ga prebaci preko, uh, preko desnog ramena. bi bi بِثَوْبٍ لَيْسَ lehu مَنَافِدٍ i kaže i prekrije, prekrije svoja, e, e, svoje čitavo tijelo, prekrije svoje čitavo tijelo, kaže, a da ono nema izlaza, da nema izlaza, misli se ovdje, za svoje ruke, da nema izlaza za svoje ruke. E, tako je došlo znači, u tekstu hadisa. uglavnom značenje ovog hadisa, kao što kaže Abdullah Besam, u hadisu je došlo da je vjerovjesnik sallallahu alaihi zabranio post dva bajrama, i dvije vrste oblačenja e, dvije vrste oblačenja i e, dvije vrste namaza. Što se tiče, kaže, dva dana posta, to se misli na dva bajrama, ramazanski i kurbanski. A već smo znači, u prethodnim hadisma imali, e, smo hadis koji govori o tome, o, tome znači, koja je mudrost zabrani posta za dva bajrama. Ako se sjećate, govorili smo zašto je, zašto je došla zabrana zašto je došla zabrana posta dva Bajrama, ako sjećate tako iz razloga što su to dva dana u kojima se musliman treba da veseli i da raduje jer je, jer je izvršio rukn islama. Pa nakon posta mjeseca Ramazana dolazi Bajram, E, znači dan u kojem se muslimani veseli jer su izvršili jedan rukn islama a za kurbanski bajram on biva kada šta se dešava u muslimanskom svijetu hađ, znači obavljanje hađa, oni koji budu na hađi i imamo kurbanski bajram i tada se i klanje kurbana. E, znači muslimani praznuju, pod navodima praznuju, odnosno veseli se i raduju kada izvrše neki vjerski običaj, odnosno ruknove islama a, znači e, e, svoje zadovoljstvo i svoju radost izražavaju nakon, obavljanja određenih vjerskih obaveza E, I, u tim danima e, i u tim danima treba znači, da sebi daju oduška. I zbog toga je e, mudrost toga da nije dozvoljno tada postiti da nije dozvoljeno tada postiti, e, postiti a to su odnosi u stvari i neki drugi vid posebni i bada, neko kaže danas ću ja nešto rad, klanjat ću sto rekata i da uvriješ da postane e, stalna praksa za da to radi i tako dalje, e, da uvede nešto što od vjeri gdje, u stvari nije propisano da se to radi, jer to dan u kojem treba da da sebi oduška i svojoj porodici. Govorili smo o tome već da ne ponavljamo. Uglavnom, ovaj hadis E, e, ovaj hadis u njima je došla, znači ponavlja se isto što je već prethodno bilo, a to je zabrana, zabrana e, posta dva dana, dva bajrama, ramazanski i kurbanski. Naravno, ovdje odmah da, da podvučemo, da, da se ovdje misli na dva dana, pošto se kurban može klati, jel tako, koliko dana? Tri dana se kurban može klati. Zabranjeni post je prvi dan, Znači, ne misli se na one druge dane nakon toga da se posti. To se zna često, pitaju uh, neko ima potrebe da posti ili da naposti ili tako dalje. E, hadis također ukazuje da osoba ako bi postila te dane, da mu, taj post nije ispravan, la je siho, nije valjan, la je akid, kao da nije postio. Svejedno postio da, na, da napoštava, neš, da, da napaša nešto od Ramazana, ili na filu, ili zavjetni post šta god od toga da posti, šerijasko nije ispravno uopšte, kao da nije postio. E, na čemu je ovo izgrađeno? Ovo je izgrađeno na tome kada dođe u šerijaskom tekstu zabrana nečega da se radi. Da li, e, e, znači, to ako neko uradi što je zabranjeno da se radi, da li to znači da je to fasid, ništa ono što je uradio, ili se računa da je, da je u redu što je uradio, ali da ima grije što je prekršio? Oko toga imaju učenjaci razilaženje. Oda bilo bi sam naveo jedan ovaj stav učenjaka vezano za ibadete. Ako je došlo zabranju da se jedan ibadet uradi i osoba ga uradi, e, da li mu se broji taj ibadet, a ima grije što ga uradio, e, ili mu je ništavan ibadet u osnovi? Ovo je primjer posta ovdje. A imamo primjer, e, recimo da je došlo u hadisu, koji bilježi muslim od svoja la ila kubur, nemojte klanjati prema kaburovima. E sad uđe osoba i klanja prema kaburu. Da li to znači e, da je on time učinio grije što je klanjao, da je namaz ispravan? kada klanja, kaže klanja Allahu mi smo kaburu, klanja oko kaburu, znači to je mušika. Nego klanja Allahu Đelšanu, međutim klanja prema kaburu. Da li mu je samo, znači da li ima grije što je prekršio zabranu, a namaz se broji, ili mu je namaz batil. I na tome je izgrađen onaj problem, ono klanjanje, klanjanje prema kabru džamijama, gdje ima ispred džamije kaburovi, ili, ili uh, ti dođeš, klanjaš na neko mjesto gdje je ispred tebe kabur. Ili odeš na mezar i klanjaš prema kaburu. Izgrađen na ovom problemu. Došla zabra, klanjaš prema kaburu, ako klanjaš prema kaburu, e, prvo, znači, e, e, napravio si prekršaj šerijatski, drugo, da li ti je namaz ispravan uopšte. Ovdje govorimo ako klanja Allahu Đelešanu namaz, ako klanja jel ono koji je u kaburu, to je drugi belaj. Dobro. Ovdje samo je proširujem meselo da se zna da, da, oko ovog ima razilaženi sul fiha učenjaci, o tome se govorili, da li znači, da, da li heli nehju lešeji. E, znači e, jani fesadehu, da li zabrana nečeg znači da je to fazi, da je ništa mu djelo. Ili da, ne, da je djelo u redu, da imaš grijeh. Pa neki učenjaci imaju treće mišljenje, imaju jedno i drugo mišljenje. A treće ima mišljenje, kaže, jel, zavisi, zavisi šta, čega je zabrana došla. I u koju oblast, ali u badetima ili među postupcima. I on se vraća često na raznorazne stvari iz međuljudskih postupaka ovaj problem. Recimo, došla je zabrana uzimanja kamati zabrana određenih vrsta trgovina i osoba učini tu vr, zabranjenu vrstu trgovine i nastavi sa njom dalje. Znači, e, prvo učinio je haram što je to uradio, e sad ono, posljedica toga, da li je ta vrsta trgovine ispravna uopšte? Da li mu je halal taj imetak ili nije? samo što napravio prekršaj, nego da li mu je u redu taj imetak koji uzma, koji radi i tako dalje. A vraća se na ovu meselu, znači, da li zabrana nečega znači da je to što je uradio i ništavno i kad bi ga uradio? tu ova imamo, možemo reći, neke dvije krajnosti. Imamo Hanefije koji idu na to da mu je to valjano, da mu je u redu, a da ima grijeh. A s druge strane ima eh, i Šafije koji kažu da je to automatski ništa, onda da to batilo. Čovjek uzeo kamatu, uzeo, znači sklopio kamatni, ugovor, uzeo kamatu i ide dalje s tom kamatu, po na automatski to je fasi, to je haram metak, nema šta dalje rad. Po Hanefijama u redu ima grijeh, ali to što je sklopio ide dalje, ima taj metak, uzeo ga na način kako su, pristala druga strana i tako dalje. Duga je to tema, uglavnom vraća se na isti problem. <clears throat> E, Ovdje Abdullah Vesam spominje također, kaže, mudrost, mudrost zabrane da, dva danova posta, o čemu je bilo pritodnim hadisima. E, a to je, kaže, da je Bajram, e, e, dan Bajrama, kaže, je dan koji završava nakon mjeseca Ramazana i treba ga razdvojiti, znači taj dan u stvari razdvaja onaj rukun islama, vađiv koji su muslimani imali, s tim danom se obilježava kraj mjeseca Ramazana i on mora biti specifičan. I on se mora obilježiti time da je zabranio taj dan postati. Ne smije niko postati taj dan. Zašto? Zato što je završio Ramazan. Da se zna da je prekinut jedan, jedan rukun islama, jedan vađib. I time se završava. E, znači, u tom je smisao toga e, da se mora izdvojiti kraj Ramazana sa zabranom, e, pošto je Ramazan stvari post, mjesec dana. I kako zna da je prekinut taj post time što ne smiješ, kad završi mjesec, Ramazana, da ne smiješ postati na sljedeći dan. Da je haram postiti. A kaže što se tiče, e, e, kurbanskog bajrama, e, kaže on je u stvari dan, kaže u kojem, kaže u kojem se kolje naravno kurban i kad se kolje kurban treba, treba da, se jedi, da se, uživa u tome što se, što se se žrtva Allahu Đelešanuhu, zakla, životara da laže šanu i priliči da se taj dan jedi. I, e, znači, i da se uživa u Allahovom risku, u obskrbi. I da ne priliči da osoba, znači, i da osoba radi suprotno od toga. Dobro a ovo ovdje što spominjete, ova vrsta, ovaj, način, ova, vrsta oblačenja, uglavnom, ovaj, većina učenjaka svodi ovu zabranu vrstu oblačenja, eh, ima različito tumačenja, na što se misli specifično ovaj, u vrsti oblačenja, svodi na to da je to mekru, a ne da je haram. Mekru iz razloga što čovjeka dovodi u stanje da nije komotan, da nije komotan u hodanju, u obavljanju namaza, u komuniciranju s ljudima. I zbog toga je došla zabrana, takva vrsta, takva vrsta oblačenja. Što znači i bilo koja druga vrsta oblačenja koja slična ovome gdje, gdje čovjeku onemogućava u namazu da može se komotno e, osjećati i ponašati, potpada pod isti propis. Ali bliže ispravnije da se misli ovdje na karahijet, iako je došla zabrana iako došla zabrana da je poslanik sam zabranio to, da se prekine ta praksa takvog načina oblačenja i nošenja odjeće. <clears throat> Dobro. Sljedeći hadis, 190. Samo malo. Koji dođe, 199, je tako? Jedino ako sad nekoga ovaj, interesuje, da sam ispomenuo ovdje ovaj, Ovdje Blabe sam spominje oko, te vrste oblačenja, pošto ta vrsta oblačenja danas ne postoji, e, čak je teško i razumjeti. E, znači jedna vrsta oblačenja to da kad se obuče tako da osoba nema, da nema izlaza, e, nema izlaza za tijelo, i time sebi nanosiš, tako pojašnjava, time nanosi štetu svome organizmu, svome tijelu. I ukazuju, stvar ta vrsta ukazuje da je osoba ovaj, koja je tako odjeću nosi, da je to osoba ona koja je, koja neaktivna, koja je lijena za razliku od muslimana gdje je potrebno da bude aktivna, da bude osoba koja radi, koja je e, e, koja, znači svojom vašinu ukazuje na osobu koja je e, znači koja, koja, znači koja, koja ukazuje znači na koji je, kako kažu kod nas ono danas je naslov aktivni, aktivni osobe koja pune puna energije života a ne ona koja, jel, koja, ovaj, koja se koja ukazuje na, nekakvu e, lažnu, e, lažni zuht, lažnu skrušenost, neaktivnost i ljenost. A ovo drugo ovdje e, ukazuje ovaj, ovaj, način što je spomenuto na druga vrsta oblačenja, to je da se ne bi, da se ne bi otkrilo stidno mjesto jer prije ljudi nisu imali dovoljno odjeće svi, pa kada se jednom odjećom ogrni na neispravan način, otkrije mu se stidno mjesto. Iz tog razloga je došla zabrana na ovakav način oblačenja. E, ovdje što je dva namaza, e, dva namaza, ovdje se misli na dobrovoljne namaze nakon sabaha i nakon nakon sabaha i nakon ikindije namaza, misli se na dobre namaze, po većini učenjaka je tu ispravan Što a ima razilaženje oko klanjanja, naklanjavanja određenih namaza, oko naklanjavanja određenih namaza, naklanjavanja ili određenih namaza, takozvani zavatoles bab, namaza s povodom, namaza s povodom, poput ehijetul mešida, ili poput recimo osoba hoće da klanja istiharu, nakon kindinaru, nakon sabah namaza, hoće da klanja istiharu, hoće da klanja tehijetul mešid, ušao u E, znači, slične namaze koji su e, takozvani namazi s povodom ili uzove abdest, počet klanja dva rekata nakon abdesta ili dva rekata na, e, teube i tako dalje. Znači, namazi s povodom. Da li, se na njih odnosi ova zabrana, ne odnosi ova zabrana? većinu ova zabrana se odnosi na namazi s povodom. U tome se izvojili izdvojio imam šafija, odnosno šafijski mezeb, da namazi s povodom ne potpadaju pod ovu zabranu po zabranu klanjanja poslije kindije i poslije sabah namaza. I to je bliže, to je ispravnije, na to ukazuju mnogi hadisi. Na, mnogi hadisi u kojima je došlo da je poslanik sallallahu alaihi sallam ili klanjao ili odobrio klanjanje namaza poslije kindije, eh, poslije kindije sabah namaza. Dobro. Andalusam,